Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhissalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Makk fathisi Ibn Qayyim rahimulloh mundoq deydi: Makk fathisi Alloh taolo o'zining dinini ustunlikka ega qilgan, o'z payg'ambarini ulug'lagan o'z qo'shinni azilgan va muqaddas joy makkini bo'libmi insonlarga hidoyat belgisi qilingan baytullohni mushriklarning qo'lidan qutqizgan tarixiy ahamiyatga ega eng ulug' eng sharaflik urushdir makka fathi qilinganda osmon ahli shatlandi makkaning izzat hurmati oshdi kishilar to'p to'p bo'lib alloh taoloning diniga kirdi yer zimin qayta yo'rib xushalliqdan danisiga cho'mdi urushning sababi Алдынғы баплада, яны Хиджрияның 6 жылдагы Худайбия шартнамасын тилга алганда, шартнаманың маддалардан мондак бир мөһим мадданы, яны һәр кандай бир араб кабилесенең Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламның химаясенә кириш yoki Qurayshlarning himoyasiga kirish erkinligi bo'ladi. Ikki tarafning qaysi birisining himoyasiga kirgan qabila shu tarafning ayrilmas bir qismi hisoblanadi. Bu qabilalarga qilingan har qanday yo'lsizlik shu tarafga qilingan tajovuzchilik hisoblanadi deb aniq belgilanganligini so'zlab o'tgan edik. Mushu moddaning ro'yiga asosan Xuza qabilasi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Bani Bakr qabilasi Qurayshlarning himoyasiga kirgan edi. Jaholiyat davrida Bani Bakr qabilasi bilan Xuza qabilasi o'ttirsida uzoq so'zilgan qonli qisos urushlari yuz bergan va sovuq munosabat dog'lari o'rnilishib qolgan edi. islom dini maydoniga kelib bir necha yildan keyin g'udaybiya shartnomasi tuzildi natijada ikki taraf bir biridan xotirjam bo'lib tinch turmush kechirishga boshlagan edi lekin uzoq o'tmay bani bakr qabilasi xuza qabilasining behudlashgan vaqtidan foydalanib koni intiqomini olmoqchi bo'ldi hijriyaning 8. yili shabonda navfal ibn muaviya degan kishi bani bakri qabilasidan bir to'p odamni boshlab berib Түн қараңғысыда Хузаа қабилесіге ұжым қалды. Хузаа қабилесі бұл жағда Вәдір деп аталыдған бір су бойда тұрып атады. Бәни Бәкір тарап бұланың үстіге бастырып келіп, нұрғын адамларны өлтірді ва ярландырды. Құрайшлар Бәни Бәкір қабилесіні астыртын қоллап, ularni qurol-yarog va moddiy kuch bilan ta'minladi. Hatto Qurayshlik ba'zi jidalxo'r yalangto'shlar tun qorong'usidan foydalanib urushga qatnashdi. Ular Xuzaa qabilasining odamlarini haram ziminigacha qo'llab kirdi. Ular haram ziminiga kirib kelganda Bani Bakr qabilasidan ba'zi odamlar "Ey Navfal, biz haram ziminiga kirib qoldik, Allohdan qo'rqaylik" degan edi. Navfal asabilacha "Bugun Xudo iloh deganlarni qo'yib intiqom elinglar. Qasam qilib aytalaymanki, sizlar haramda o'g'irlik qilsanglar bo'ladi ekan u, bu yerda qisos olsanglar bo'lmamdi ekan" dedi. Хузаа халқының қечіп аман қағалары Мәккеге кіріп өз жәмәтташлардан Будайл ибни Варқай Хузааның ва Рафи исімлік бір кішінің қоросыға кіріп панахылынып алды. Шының білән Әмру ибн Салым Хузайы дәрхал yolға чықып Мәдинеге кетіп келді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл чағда Мәсжиділ Нәбәуиде сахабалар білән отырады. Әбу ибни Салым удул мәсжидке кіріп Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдында төвәндегі шиырларны оқыды. Muhammaddan o'tmoqchi ey Xudo parvardigor necha avlod qadinas o'tgan edik g'amguzar cho'ng onanglar hubo qiz biz xalqning pushtidir azaldilla ijil o'tdik va'dimizda vafodor al madad qat'iy niyat alloh taolo qilg'ay sanga chaqir qilg'ozlarga kelsun bo'lib madadkor saplar ara rasululloh to'lin oydak chechib nur yuksilib borgan qo'shinni oq yo'lga boshlar rushdikor تەڭلىسىگەر ئەجنەبى ناھەق سىتەمگە باش ئەگمەس، ئۆركەشلىگەن دەريا كىبى ماڭار ھەيۋەت تاجىدار، قۇرەيش خەلقى خالاپ قىلدى ئەخت پەيماننى بۇزۇپ، ئەمدى مىيساق بۇزغىنى ئۈچۈن بولۇش لايىق زىيانكار. قۇرەيش خەلقى ماڭا قويدى كەدە يولىدا كۆزچى، جېكىلەپ كەتتى ئۇزاق سېنى قىلماسلىققا خەۋەردار. yovning sonidir chaklik razil ham qabih piyeldir vatirda bostirib chapdi uxlab yotqanni qilmay or ular bizni basturdi namozxon bo'lg'anga ham ro'zidor payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning shikoyatnomasini anglab cho'qim yordamga ega bo'lasan ey amri ibni solim dedi shu asnoda madina osmonida bulut paydo bo'lgan edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu bulutmi bani kab ya'ni huzaa xalqi uchun yordam talab qilyotidi dedi orqadili budayl ibn varaqoi huzai huzaa qabilasidan bir bo'lak odamlarni boshlab madinaga yetib keldi Ula Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen körüşüp, onunla Vettir faciasını ve naq o'ltirilganlarning sanını yetküzdü. quraysh dailerinin Beni bakri uruş kumarları bilen til biriktirip, Xoza'a qabilisini qırgın qıqallığı üstünden şikayet qılıp olup Mekke'ye qaytdi Abu Sofyan'ın kilişim namını yanılaş üçün Medine'ye kelganligi Bu qitim sadır qilingan vəhşi qılmış, kilişim nomiga xiloflik qilinganlik va ahd paymanga ochiq oshkora xiyonat qilganlik bo'lganlikdan quraysh va uning ittifoqdoshlari bu ishda o'zlarini hech qandaq bir o'zra yoki bahona ko'rsatib oqlayolmaydi shuning uchun quraysh taraf o'zlarining taklifi bilan tuzilgan bu kelishimnomani o'z qo'llari bilan buzganligini his qilishib o'z xiyonatlarining yomon oqibatidan ansirdi shunga ular darhol kengash tuzdi kengashda ular o'zlarining oqsoqli abu sobyan ibn harbni vakil qilib kelishim kelishimnomani yangilab tuzib kelishga avatishni qaror qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallammo Qurayshlarning o'z jinoyati uchun cho'qim inkas qaytirdiganligini faraz qilib sahobalarga ehtimol Abu Sufyan nomini texmi puxtlash muddatini uzartish uchun kelib qilishi mumkin degan edi. Abu Sufyan ilqi qarorga asosan yo'lga chiqib Osmonga kelib edi. Madinadan Makka qarab ketayotgan Budayl ibn Varaqa Xuzoyi bilan uchrashib qoldi. abu sufyan uni madinaga berib muhammad bilan ko'rishdi deb o'ylab nadan kelishing ey budayil deb so'radi budayil dengiz sohili va shu tarafdagi jamiyatdoshlarni yo'qlab keldim deb qo'ydi muhammadning qishig'i bormidingmi yo'q budayil makkaga ravon bo'lib edi abu sufyan agar u madinaga borgan bo'lsa uning to'g'isi cho'qim qo'rma urug'chisini yegan bo'ladi dedida dubayl to'g'isini cho'ktirgan yerga kelib Onun mayiqini qo'lga elib uvab baxdi va uningdagi xorma urug'chisini ko'rib, bu dail cho'qim Muhammadning qishig'i berib kepti, dedi. Abu Sufyan Madinaga yetib kelib, Udul qizi Ummu Habiba radhiyallohu anhaning uyiga tushdi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'ltirgan palazda o'ltirmoqchi bo'lib edi. Ummu Habiba radhiyallohu anha eliqi palazni qatlab elavatdi. Abu Sufyan qizga: "Ey qizim, bu palazni mendin ayıdanmı yoki mening meni onundun ayıdanmı? Dep soru u. o. O digen Resulullah oltırıp palaz, sen bo'lsang mushrik deb javob verdi. Abu Sufyan ez buray sen mendin ayrılıp köp buzlup sen, dedi. Andın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kışığı çıkıp, özünün kiliştiki muddasını itkan idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun demay cimdimey turib oldi. Şunun bilan u Abu Bakr radhiyallohu anhunikiga berib, uningdan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga saloh qilib berishni o'tingan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Men unda qilolmayman" deb gapni uzvatdi. Abu Sufyan Abu Bakr radhiyallohu anhuning uyidan chiqib, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning yeniga kirdi va uning o'z maqsadini aytgan edi. Umar radhiyallohu anhu uning gapiga xafa bo'lganda qilib, "Men sallar uchun Rasulullohning oldiga bormayman." Аллах билан қасамки, агар ман сәллә билан жаң қылышқа қылчилик асас тапыдған болсам, сәлләге әргез кечіктірмей жаң илан қылған болаттым, деді. Шының билан Әбу Софиян Өмір разияллаху анхудың дәккісіні еп, пайпаслап Әли ибн Әбу Талиб разияллаху анхуның кегі бады. Бұл чағда оның қышыда аялы Фатима разияллаху анха бар еді. Оғлы Хәсән еқіліп қопып, ойнап юрәді. Әбу Софиян Әли разияллаху анхуға. ey ali sen bilan ikkimiz xeyli yaqin tuqqanlardan bo'lamiz man bu yerga bir ish bilan kelgan man bu yerdan qandoq kelgan bo'lsam shundoq yenib ketsam bo'lmas shunga man bilan birga berib muhammadga gap qilishib bersang dedi ali roziyallohu anhu uningga ey abu sufyan qara seni rasululloh bir ishni bekitsa biz org'a tushib gap qilolmaymiz dedi abu sufyan fotima roziyallohu anhaga qarab ey fotima sen bu o'g'lingni buyuray olaysan-ku. u bizga boshpanoh panoh bo'lib Өмірвайет әрәпләнің қаттылырдың bolar еді, деведі. O əzbirayı xuda, Allah bilən qəsəm, menin bu oğlum texi başpanaq boğdak bolmadı. Boğan təqdirdim o, Rasulullah kesim qılan işqa heç kim arlışanmaydı, dedi. O çağda Əbu Sofiyanın köz aldığını vəhiməlik qara tuman basqan çığı, ciddiləşkən və ümitsizlənən halda, "Ey Ali, mening ishlarim borgan siri chigishlish ketyotidi shunga manga bir chiqish yo'li ko'rsatgin dedi Ali raziyallohu anhu uningga Alloh bilan qasamki, men sen rozi bo'g'dak bir chora topolmayman. Lekin sen mu bani Kanana Qurayshlarning umumlashgan otilishi xalqining kattisi. Undaq bo'lgan ekan, sen mu o'z xalqingga boshpana bo'lganligingni jikarlab qo'yib, yo'lingga ravon bo'g'in dedi. Abu Sufyan, seningcha mushunda qilsam maqsad hal bo'lami? degan edi. O men cho'qim shundoq bo'ladi deyalmayman. Biroq men senga buningdan boshqa yo'l ko'rsatmayman dedi. Shuning bilan abu Sofiyan udul masjid keldi va "Ey Yohannas, men bu o'z xalqimga boshpanahman" dedi-da, masjiddan chiqib makkaga ga ravon bo'ldi. U shu mang'an peti jiddiy yo'l yurib makkaga yetib keldi. Quraysh xalqi uning oldiga chiqib, "Ey Abu Sufyan, sapring qandoq bo'ldi?" deb so'rashgan edi. u men Muhammad bilan ko'rishdim. Azbiray xudo, u menga bir ig'izmi gap qilmadi. Ondan Abu Bakr bilan uchrashdim. Uningdimi yaxshilik kammidi?" Orqadan Umar ibn Xattob bilan ko'rishdim. U hammadan bek dushmanlik qildi. Oxirda Ali ibn Abu Talibning yeniga borgan edim. U xili yumshoq muomala qildi. Men shuning degindek ish qilib qaytib keldim. Alloh bilan qasamki, bu ishim kar qildimi yo'q bilmayman, dedi. Ular Ali seni nimaga buyurgan edi, deb so'rishdi edi. Abu Sufyan, u meni әлгі башпанақ bo'lishga бойырған edi. Men shunda qildim, dedi. Ular uni Muhammad e'tirof қылдымы, deyishdi. яқ sufyan yo'q dedi ular seni ahmoq qilganiga voy u odam sanga chaqchaq qilibdi xolos deyishdi abu sufyan yo'q unda qilmidi alloh bilan qilsamki uningdan boshqa yo'lni manmi topolmadim deb gapini tugatdi urush tayyorligi va uni maxfiy tutish choralari imom tabroni rahimulloh naql qilgan hadislardan ma'lum bo'lishicha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oysha roziyallohu anhoga Onunğa Quraysh dairələrinin Hudaybiyə gəlişmini buzğanlıq xavri yetib gəlişdən 3 gün ilgiri səfər tayarlığını pütürüb qoyuşqa və onu məxfi tutuşqa buyurğan. Şu günlərdə Əbu Bəkr rəziyallahu anhu Ayşə rəziyallahu anhanın yeniği kirgan və "Ey qızım, bu nəmi iş?" deyə sorğan. Ayşə rəziyallahu anha "Mən mu bilməyəm" deyə cavab verəndə Əbu Bəkr rəziyallahu anhu "Subhanallah, bu Rumluqlar bilan urushadigan çağ bo'lmasa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qayani iroda qilgandu deb qolgan oysha roziyallohu anhamo manmu bilmadim degan mushu gap bo'lib uchinchi kuni atdiganda amr ibn salim huzoyi qirq otliq kishini boshlab madinaga yetib kelib heliqi muhammaddin o'tinmakchi ey xudo parvardigor necha avlod qadinas o'tgan edu ham g'uzar degan shikoyatnomani o'qigan shu chog'dala kishilar ikki taraf o'tirsidagi kelishimining buzilganligini uqqan Әмір келіп бір ішкі күнден кейін Дубайл ибн Варақа Хузайы кәген. Арқыдан Әбу Софиян кәген. Нәтижеде мұсылманлар хабарының расылығын жәзімләштірген. Асыл калам пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам мұсылманларны урыш таярлығы көріп қойышқа бойрыды ва оларға Мәккеге юриш қылдығанлығын очық ұқтырып, "Ей Алла, біз Мәккеге бастырып кіргече, мұнафиқларның Құрайшларға хабар жеткізіп қойыштан сақлығын" деп тіледі. Сыртқы қарта ішіні текімі мәқпе вә сыр тұтыш, шындақла дүшменнің дектіні башқа яқы бұраш үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи вәсәлләм Әбу Қатада ибн Раби разияллаху анху башчылығыда 8 кішілік бидайлы қошуны тәшкілләп, оны шу елі, яны хиджирияның 8 елі, Рамзанның 5-ділі бәтні ирем деген жай, Мәдинеден 35 чақырым ерағылықты болып, Зілқашап білән Зілмәрвә отырсығы тоғыр келудуға, күзәтчілік вәзіпісіні өтәшке еуәтті. Бұныңдың мәқсәт, мәдіні тәрәпнің ләшкері әркетіге тікіліп тұрған пайлақчы көзлі, Пайғамбар салаллаху алейхи вәссәләмні шо тәрәпләге юріш қынмақчы ұқшайды деп қалсын, әмді шында қавар тарқалсын үшін еді. Мәзгүр қошын бұйрықы бейнаан давамлық yol yurib, bir chaqda belgilangan nishonga yetib beruvdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning makkaga qo'shin tortib yurib ketganligi anglandi shuning bilan ular otning tizginini makka tarafga burab tez yo'l yurib cho'ng qo'shinning kayindan yetishib oldi shu orada sahobalardan otab ibn abu balta roziyallohu anhu qurayishlarga maktub yezib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ularga qo'shin tortmoqchi bo'layotganligini xabar qilish orqali o'zining makkadagi bola chaqalarini qo'g'dimoqchi bo'ldi va bu maktubni shu tarafga mangan bir ayolga tutqizib navodi maktubni sog' salomat topshirib beralisa muvofiq suyunchi beradiganligini aytdi Шының білән елік қотын мәктіпні өрімчетінің арсығы ешіріп, Мәккеге қарап ел алды. Шуаман пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламге Аллах Таала тәрпідін вәйі назыл болып, Атабның іш хабар қылынды. Шуңа о Али ибн Абу Талиб ва Мехтад разияллаху анхуланы атлық жолға салды ва оларға сілә ішкіңлар Хәвзәтті Қақ деген жайға беріп, о жерде Мәккеге кетіп атқан бір аялны күтіңлар. Оныңды Мәккеліклерге жолданған бір пачы мәктіп бар. Оны еп деді. Ola atlarını çaptırıp eliqi cayga yetib basa, rast degandek u yerda Makkaga ketayotgan bir xotinni uchratdi. Ola eliqi xotinni uloqdan tushirib, "Maktubni chiqa" degan edi. U xotin "Menda maktub yo'q" deb tenib turib oldi. Ola u xotinning yuk taqlarini bir-birlab oqtirib bu maktubni topolmadi. Shunga Ali radhiyallohu anhu uningga "Alloh bilan qasamki, Rasululloh yolg'on so'zlamaydi. Biz ham senga yolg'ondan tuhmat qilganimiz yo'q. Sen maktubni chiqa, bo'lmasa kiyimlaringni saldirib oqtiramiz." devidi. Bu xotun ishning chatoqligini pamlab, uningga amsa u yoqqa qarab tur, dedi. Ali raziyallohu anhu boshqa yoqqa qarab turgan edi. U beshidan bir o'rim chashni cho'p orasidan maktubni chiqarib, Ali raziyallohu anhuga sundi. Ali va Miqdod raziyallohu anhu mala darhol Madinaga qaytib maktubni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga topshirdi. Maktubda mundaq deyilgan edi. Otab ibn Abu Baltadan Quraysh kattalariga salom. Ma'lum bo'lgayki, u maktubda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning makkaga qo'shin tortmoqchi bo'layotganligini xabar qilgan edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hotibni chaqirtib bu nima iş, ey hotib degan idi. o ey rasululloh oldirmisizlar qasam qilamanki mening allohga va allohning payg'ambariga bo'lgan iymonim komil Мен бу ишни муртат болып, диндин янғанлыгым үчүн ва яки динни дунияга сатканлыгым үчүн кыгыным жок. Мен асли Курайшлык болмастан у жерге көчмөн адаммын. Менің ұяды бала чақыларым, ұрық тұқан, әхлі әулатларым ба. Олар химайсыз қалды. Башқы мұхажирларның әхлі әулатларыны мұхабызат қылыдған тұққалары, иматчылар ба. Шоң мен бұл хатны yollash арқылық, әқат олар арсыда. Бала чақыларымны қоғдайдыған бір әхтеге ерішмекчі болған едім, халас. Башқы мақсат yo'q dedi. Бұл чағды Өмәр ибн Хаттаб разияллаху анhu қылычыны суғырып, «Ей Расулулла, рұқсат қысыла, мен бұл мұнапықның каллысыны алай. u allohga va allohning payg'ambariga osiylik qilibdi u munofiq bo'libdi degili turgan edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zingni besib ol ey umar u degan badr urushi qatnashgan san bilamsan alloh badrga qatnashganlarga iltifot qilib xolg'ininglarni qilinglar man sizlarga mag'firat qilyotdim degan dedi shuning bilan umar roziyallohu anhu ko'z yish qilib alloh va allohning payg'ambari obdan bilguvchidir dedi Mana shunda qilib Alloh taolo payg'oqchi ayg'oqchilarning yo'llarini attida Quraysh taraf musulmonlarning harakat plani va qo'shin tatqanligidan qilch xabarsiz qoldi. Musulmonlar qo'shinining Makka qarab otlanganligi. Hijriyaning 8-yili Ramzonning 10-kuni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinada o'z o'rinda Abu Rihmal G'iffarini qoldirib, 10 ming sahoba kiromlar bilan Makka qarab yurib ketdi. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam juhfiga yetib kelishiga tog'isi abbos ibn abu tolib roziyallohu anhu bilan uchrashdi u bola chaqalarini elib o'zining musulmon bo'lganligini jakarlab hijrat qilib makkadan qaytib chiqqan edi Ondan yana Abvai degan yerga borganda yana bir tog'isi Horisning o'g'li Abu Sufyan ibn Horis va ammasining o'g'li Abdullah ibn Abu Umayya radhiyallohu anhu bilan uchrashdi. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ilgari bulardan ko'p arziyat yegan va oxonat olgan bo'lg'ashqa bularga qarabmi qo'ymadi ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga o'tsa u yuzini boshqa yoqqa burib oladi bu chog'da ummi salima roziyallohu anha ey rasululloh o'z tog'ong va hammachongning bolalari sening ularni ma'zur tutmasliging bilan shaqi betalay badbaxtlardan bo'lib ketmasin yana dedi Onungacha Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu mu Abu Sufyan ibn Aris Alining bir navri inisiga ish ugitib, sen Rasulullohning oldiga berib, Yusuf alayhisalomning qarindoshlari uning degandek, ular Allohning nomi bilan qasamki, Alloh seni haqiqatan bizdan ortiq qilibdi. Biz jazman xato qilishibdik, deyishdi. Sur Yusuf 91-oyat degin. Bu chaqda senga Rasulullohdanmi yiqimliq so'z qiladigan kishi bo'lmaydi dedi. Шының білән Әбу Софиян ибн Арис пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдығы келіп, Әли разияллаху анху өгеткендек дейуде, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Юсуп алейхиссалам бір тұқан қиырындашларға қайтырған мұны жауабны нақыл қылып қайтырды. Бүгін сілер әйіплінішке ұшырмайсыздар. Аллах сілерні кешірсін. Аллах әң мәрхәмәтлі заттыр. Сүре Юсуф 92-аят. Бұның білән Әбу Суфиян хушалынып төвәндікі бейітләрні оқыды. Qasam umri hayotim, men alam ko'tirgan chog', Aman g'olib kelar deb Lat manat qo'shinlari. Hayronman tangirqab yurar edim ozg'undek. Hamdi ko'nglim azodi topqanga haq yo'sinlari to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. Men adovat qilgan zat. qilganlarim qo'g'landi, chuvilgan sorunlari. Mush yerga kelganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning maydasiga qattiq birni urib, "Ashu meni qo'g'landi qag'allaning birsi sen eding. dedi. Musulmonlar qo'shini Mariz Zahronda. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmonlar qo'shinini boshlab yo'l bo'yi ro'zidor holatda yo'l yurib, oxiri Kudayt Osman bilan Qadid o'tirsidagi bir suv manbasining nomi degan yerga yetib borganda iftor qildi. Musulmonlarmi iftor qildi. Ondan yana otilib shu kuni kechda Mariz Zahronga yetib bordi. Ondan qo'shinga buyruq tushirib, har bir odamning ayrim o't yiqishini o'rinlashtirdi. Bunun bilan Mariz Zahran vadisida 10 ming yerga o't yoqildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bugungi muhabizatchilikka Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ni mas'ul qilgan edi. Abu Sufyan ibn Arabning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelganligi. Qo'shin Mariz Zahranga tushgandan keyin Abbas radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oq chirg'i minib o'tinchi yoki biror odam tepib qurayshlarga xabar yetkazib musulmonlar makkaga bostirib kelguncha ular rasulullohning oldiga chiqib omonlik tilyapti ekan deb bir ozo yo'l yurdi alloh taolo Qurayshlardan har qanday xabarni uzayotgan bo'lib ular qo'rqinch ichida atrofni timis qilabla yuratdi bo'libmi abbos subyan ibn harib o'zining Qurayshlarning oqsoqoli bo'lish sifati bilan pat pat makkaning sirtiga chiqib kechini qorong'u kunduzni issiq demay xabar egilab ko'ngli dakki dukida o'tib o'tadi u bugun oqshom muhakim ibn izam dubayl ibn varaqalar bilan mungdashqish xabar egiligili chiqqan edi abbos roziyallohu anhu mundoq deydi man hiliqi qichir ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qichiri bilan ketib yetib pushtumtut abu sufyan ibn harb bilan dubayl ibn varaqalarni jiddiy talash tortish qilayotganligini anglab qoldi abu sufyan bugungidek ko'p o'tni va bunda qo'shinni ko'miganman dedi Bu deyil onunla cevabən. Bu çoxum Xuzaa qabilisi, ulan uruş əni şundaq çeçivətgən, dedi. Xuzaa digən mənç köp xalq əməz, bu otla ulanın yaqqan otlurmu əməz, bu ulanın qoşunumu əməz, dedi Əbu Sofiyan. Şunun bilən mən onun avazını tunubla ünlü qılıb, Əbu Hənzələmi sən, dedim. Əbu Hənzələ Əbu Sofyanın koniyyət ismi idi. Əbu Sofyan mı mənim avazımını tunub, Əbul Fəzlimi sən, dəb tolidi. man ha man shu desam u sanga ota onam pidodur san bu yerlarda nima qilib yuriysan dedim man bilmamsan rasululloh noiti zo'r qo'shin bilan kelibdi qurayishlarning attiginiga voy azbiroy xudo dedim u endi nima ish qilsam bo'la sanga ota onam pidodur degan edi man uningga alloh bilan qasamki u seni tutib olsa cho'qim beshingni oladi shunga sen bu qichirimning kayniga mingin Мен сені Расулуллахның алдыға апырып аманлық еп берей, дедім. Шының білән Әбу Суфиян кәйінімге менді. Қалған ішке әмірайы қайтып кетішті. Аббас разияллаху анху мұндақ дейді. Шында қылып мен оны еліп келдім. Әр қачан ке оның білән мұсылманлар топыдың бір топның енедін өссәм, ола «Бұ кем?» дейшетті. Ondan Rasulullohning qichirini mening meniglik ekanligimni ko'rsa, Rasulullohning tog'isi ekan, Rasulullohning qichirig'i meni olibdi, deydi. Bir çağda mən Ömər ibn Xattab rəziyallahu anhu ba topnun yenidən ötüb edim. O orundan turub, "Bu kim?" deb qaldı. O bizning Rasulullahning qechirg'i minib olganligimizni ko'rib, Allohning dushmani Abu Sufyan ekan qo. Alloh shukrki, o seni o'tirda ahd kelishim bo'lmagan holatda qo'lga tushirib beribdi, dedi de. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu joyga qarab yugurdi. Mənmə qıçırını teziltib onundan eşib berib qıçırdan özümni etib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzuruğa kirdim. Ömer ibn Hattab radhiyallahu anhu kaynimdan iz besib kirib, "Ey Rasulullah, Abu Sufyan ibn Harb Allohning dushmani kirib keldi. Menga ijozat qilsang, uning kallasini olsam" deb turib oldi. Men "Ey Rasulullah, men uningga panohlik berib bo'ldim" dedim. Ondan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanında birdam o'ltirdim. Bu çağda mən Əbbu Sofiyanın beşini çən qucaqlab tutub alğan edim və Allah bilən qəsəmki, bugun kecha onunğa məndən başqa heç kimni qaytishqa bo'lmaydi deydim. Ömər ibn Xattab rəziyallahu anhu Rasulullahning qishida Abu Sufyan to'g'riliq g'alva qudur qilib turib edi. Men uningga o'zingni besval ey Umar, agar u Bani Adi jamiyati Umar rəziyallahu anhuning jamiyatini demakchi. Dim bo'lgan bo'lsa, undaq deb ketmagan bo'larding degan edim. O, ey Abbas, sen mi boldu qıgın? Mən senin musulman boğallıqınğı, atam Xattab'nın musulman boğallıqıdımı bekere xuşalmən. Bu pəqat Resulullah'nın senin musulman bolışını, atam Xattab'nın musulman bolışıdımı bekere yaxşı köygəlik üçündür, əlbəttə dedi. Bu çağda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abbas, onu qonalğuğa elib ketib, ad сәрді еліп кәген, dedi. hadis atdigini tong saharda uni rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzuriga olib keldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni ko'rib hay seni abu sufyan sanga allohning birligini bilish vaqti yetmadimi devdi abu sufyan sanga ota onam pidodir san nima degan kan qursoq nima degan izchil ham silrayimliksan bir allohdan boshqa iloh bo'lsidi man mushu holatda qaror kelar edi dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana ey abu sufyan Саңа менің Аллахның пайғамбары екенлігімні тоныш вақты етмедімі? деді Әбу Софиян. Саңа атанам пидадыр, ей Расулулла, сен неме деген кән құрсақ, неме деген әппочан ва неме деген селерайымліксен. Әмма очқыны ейсам, та hazırғы қадар, та hazırғычы дәргуманды мән, деді. Бұл чағда Аббас разияллаху анху Әбу Софиянға, әй сені, Әбу Софиян, толы валақшымай бойныңғы қылыш түші боғыча, шахадат ет мұсылман болсаңчы, деген еді. u bir allohdan boshqa iloh yo'q muhammad sallallohu alayhi vasallam allohning barhaq payg'ambari deb shahodat etib musulmon bo'ldi ondin abbos roziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ey rasululloh abu sufyan huquqparast odam shun uningga ozroq imtiyoz bergan bo'lsang dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning taklifiga qo'shildi va kimki abu sufyanning qo'rg'isiga kirib olsa omon bo'ladi kimki o'z qo'risidan chiqmasa omon bo'ladi va kimki masjidil haramga kirvasa omon bo'ladi dedi musulmonlar qo'shinining marz zahrondin makkaga qarab yo'lga chiqqanligi shu kuni atdigan ya'ni hijriyaning sakkizinchi yili ramzonning o'n yettinchi kuni chorshanba saharda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shinni boshlab Marri Zahrandin Makkaga qarab otlandi va abbos radhiyallohu anhuga Abu Sufyanni Vadaning tuvan tarafidagi tog' yo'li eg'izida to'xtib turishni topiladi. Abbas raziyallohu anhu Abu Sufyan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning degindek tog' yo'li eg'izida to'xtib turgan edi. U yerdan har qaysi qabila va oymoqlar alamlarini lapildatib o'tishga boshladi. Abu Sufyanning oldidan har bir qabila yoki oymoq o'tsa u, "Ey Abbas, bular kimlar?" deb so'raydi. Abbas raziyallohu anhu uningga Bani Sulaym qabilasi yoki palon oymoq deb javob bersa abu sufyan man bani sulaym xalqiga nima qilgan bo'lgandim deydi ondin yana bir qabila o'ssa abu sufyan bu qaysi qabila deb so'raydi abbos roziyallohu anhu muzayna qabilasi desa abu sufyan muzayna xalqiga nima qilgan bo'lgandim deydi oxiri hamma qabila va oymoqlar o'tib bo'ldi Har qachonki bir qabila va bir oymoq uning oldidan o'ssa, u Abbos radhiyallohu anhu bu qaysi qabila deb so'raydi. Onunga palani qabila yoki palani oymoq deyilsa, u men uningga nima qilgan bo'lgaydim, men buningga nima qilgan bo'lgaydim deb hammasidan og'rinadi. Oxir bir chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam muhojir va ansorlardan tarkib topgan yop yeshil kiyimlik sarxil qo'shin bilan yetib keldi. Ular bir butun to'mir kiyim kiyib olg'ashqa, ularning ko'z qarchig'idan o'zga hech yeri ko'rinmaydi. Abu Sufyan cho'chigan holda: "Subhanalloh, ey Abbos, bular kimlar deb so'radi abbos roziyallohu anhu bular rasululloh muhojir va ansorlar degan edi abu sufyan bularga hech kishini kuchi yetmagidek dedi ondin u yana ey abbos bugun qarindishingning o'g'lining saltanati haqiqatan katta bo'lib ketibdi degan edi abbos roziyallohu anhu ey abu sufyan u degan saltanat emas balki payg'ambarlik devidi abu sufyan undoq desangmi mayli emasa dedi Bu qitimqi yurishda ansorlarning alimini Said ibn Ubada raziyallohu anhu ko'tirgan edi. U Abu Sufyanning uduliga kelganda, "Ey Abu Sufyan, bugun adabonglarni beradigan kun, haramda urush qilish durust bo'lgan kun, Alloh Qurayshlarni qor zabon qiladigan kun" deb qo'yib o'tib ketdi. Shu asnoda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Sufyanning uduliga yetib keldi. Abu Sufyan uningga: "Ey Rasululloh, Saidning nimalarni deganini angladingmi?" dedi. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'n imdida degan edi abu sufyan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga saidni deganlarini aytdi buni anglab osmon bilan abdurahmon ibn avf roziyallohu anhumalar ey rasululloh bizmi saidning qurayshlar orasida o'ch ilish xarakterida ish tutishidan andish qilamiz deydi. bu joyda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam balki bugun kaba ya'ni haram ulug'lanadigan alloh qurayshlarni ilgirkidan muazzlaydigan kun dedi Ondan Said raziyallohu anhuga odam evatib, uning qo'lidagi alamni tortib olib, uni o'g'li Qays ibn Said raziyallohu anhuga tutqizdi. Bu orqali asosiy maqsad va uningdan kelib chiqadigan ko'ngil arozliqqa hal qilindi. Yana bir so'zda Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhuga tutqizgan deyilgan. Qurayshlarning musulmonlarning qo'shinining ushtumtun bostirib kirilganligidan hong tong qolganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Sufyanning yenidan o'tib ketishi aman Abbas radhiyallohu anhu uningga tez bo'g'in, sen xalqinga xabar yetkizgin dedi. Shuning bilan Abu Sufyan ushqandek ot chap turib, musulmonlar qo'shindan avval Makka kirdi va butun ovoz bilan: "Ey Quraysh xalqi, mana hozir Muhammad taqobul turg'li bo'lmaydigan zo'r qo'shin bilan yetib keldi. Darhol qichinglar, kimki Abu Sufyanning qorosi kirvasi aman bo'ladi" deb to'g'liqni turdi. Ochaqda çağda onun ayalı hindi binti ötbe yugürüp çıkıp, onun sakaldan aldı ve eğizini bozup, ''O korkuncak toku yürek, bu meydansız əblaqını öldürünla, düşmanın kolçumakçısı olup ketkinige isit!'' deb çoğan götürdü. Ama Ebu Sufyan onun sözüge perva kılmay, ''Vay silahını, nemigi karab tursila, bu kutunun gepigi kirmanla, Muhammed silahı sansanaksız koşun bilen bastırıp geldi. Her kim Ebu Sufyan'ın, yani menin demekçi, oylusu kirvası aman kalıdı.'' degan edi Улахи вабал тәккөр, senin ойлаң немеге кар қылатты, deyişti. Şunu о, өз oylısı кіріп дәрвазыны тақып ағалламы аман қалыды, mescidil әрәмге кіріп ағалламы аман қалыды, деді. Şunun bilen kişiler өз үйге ve mescidil әрәм тәрәпке yugürüştü. Şu əsnada bir bölük kişiler, əbəşlik əxmaq nadallarını setvilib musulmanlarga karşı qoşun təşkil etdi. Ola iş ondan gelip Qurayş g'albi qilsa, hammalan qo'zg'ilib jang qilmoqchi. Navoda ish aplashmasa, ondan Abu Sufyanning chaqirig'iga ovoz qo'shmoqchi bo'ldi. Natijada Ikrama ibn Abu Jahil, Safwan ibn Umayya va Suayl ibn Amru boshchiligida Quraysh va uning ittifoqdoshlaridan bo'lib bir o'chim aqlsiz va oqqorini farq etolmaydigan talvilar Xandama degan joyga to'planib, musulmonlarni to'sish uchun tayyorlandi. Уларның ичидә Курайшларның иттифакдышы булган Бани Бәкр кабилесеннән Имас ибн Кайс исемлек бер кеше бар иде. U shu asnoda jiddiy uyiga qaytib, qurol-yarog' jabdushga kirishgan edi. Buni ko'rgan ayol uningga, "Buni nimaga tayyorlaysan?" dedi. U Muhammadga va uning odamlariga taqobil turish uchun, dedi. Ayoli, "Qishimcha Muhammad va uning odamlariga hech narsa tankilanmasmish-ku", dedi. U, "Ey xotin, man tehi оладым bir qanchini san xizmatkor qilib beray deyaptiman dedi ondin buni she'rni o'qidi agar kelsa bugun kelsa yo'qdir manda bahona qo'rallarim talmining ko'rmagandir zamona ikki bisliq shamshirim mashqumdir janona shuningdan keyin kelib qandamadiki sayoqlarga qaytildi davomi bor